ciu bovajo baldau el retorto? Ancora dum la milnaucent quindeca iaroi, en nia lando bon gusta rostajo haveblis nur dimance, col bassajoi nur malofte covris pezzon da pano. Odiau, la amasse productata cae consumata viando causas grandain problemoin. La productado de viando ne nur occupas granda in areo in da grundo set an cau la medion pro la aplico de pesticidoi kai fungicidoi qui estas dis spruzata sur la campo in por la planta vorajo de la bestoi la un tio aspectas iene. septec procentoi de la antibioticajoi en usono estas applicatai por la productado de bovoi, porque la bestoi restu sanai. Necessas pli ol dec quin mil litroi da aquo por producti unu kilogramon da bova viando. La uno taxas che la consumo de viando gis la iaro 2030 pli altigios je dec procentoi. Cion do fari? nun aperas alternativai provisantoi de proteinoi, è la retorta viando. Iam plurai firmaoi en Usono, Nederlando, ca Israelo, productas tian viandon en retortoi. Iam antau tri jaroi, esploristoi successis bredi bovan viandon el praceloi. En la muscola texajo trovigas praceloi qui riparas damagioin de la muscolo. En bret cesto crescas cae plinom brigas tiui celoi en nutra medio, ciu estas cerpita el la sango de nenascitai bovidoi. En dua pasio, la celoi maturigas en gela medio al etai muscoloi. Porce ili povu al cresci, la texajo estas stimulata per electrai impulsoi au mecanice. Oni antau vidas comerzan productadon por la venonta ide chiaroi, se la procesoi e gestiam funccios grand quante en bioreactoroi. Apud la costoi, ancau la industria productado shainas ancorau esti problemo. Oni devos trovi ancorau economia in metodoin por producti tiun viandon je accepteblai costoi cultivita viando el laboratorio reductos la chargion de la medio. Depende de la besto spezio, la productado de alternativa viando besonas je quartec quin procentoi malplida energio, caie gis naudec ses procentoi malplida aquo. Varmdomai en aerigoi estos reductatai tre signife, cae ancau la besono pri areoi reductigios ie naudec nau procentoi. Estas la demando ciù la consumantoi cae la sozio acceptos la novan producton, set la avantagioi de la viando el la retorto, compare cun viando el tradizia productado, estas tre grandai, cae oni povas appenao esperi che la consumantoi en landoi ciel Brasilo, Hindio, cae Cinio resignos pri la consumo de viando. Do cultivita viando povos farigi tauga alternativo por ebligi daure altan consumon de viando cae por aliflanque netro chargi la medion.